Oden guk uh, nahi dugu ejan gure urrik almendua biktima guzier eta beren familier. Ara hori lehen gauza eta bestalde kalme, neuri eta duintasunari dei egiten dugu. Ez gaiten etxai ez trompa. Ez dira guai denak nahasi behar uh, eta terrorismo. Uh, behar dugu atxolotoki hein batian uh, Neuri batian eh, egon eta bon, biziki zaila da, eh, gertatu dena biziki pizu, gaizki bizi dugu denek bezala. Eta, eta agian, agian eh, gelituko da hortan, jadanik sobera da.